Інакше бії пошуки нового пристанища для циганського табору розвідників парашутистів. Всі працювали по фронтовому. Коли вже зовсім стемніло, то в одній, то в другій, нарешті в останній п'ятій землянці, що була кухнею коморою, спалахнули каганці і свічки. Світло від них ледь-ледь проціджувалося крізь щілини. Десь о десятій вечора з кожної землянки пішли гінці з казанками до хижі кухаря Михайла, які разом з грицем балапкою і шкідником готували чай. Люди так намерзлись за минулу добу, що кожен ладен був випити цілий літр гарячої води, що пахла брусницею, малиною і неначе всім лісом і навіть свіжим снігом. Однак чай розподіляв запеклий заощадник шкідник. Кожному відпускав тільки грамів двісті напою. Ці години року, що минав, цією душею тягло бути з усіма разом, відчути плаще і ліку товариша. І тому в землянку кудрявого, яка усім здалася найпросторішою, прийшли і Балтієць із своїм радистом Володею, і над гусаком і розвідник Тарас з Цибулею та Гомоловим, і Казимір Великий з Янкою і Сашком Колоном. І ще, і ще люди. Були вкупі. Це був, мабуть, чи не найліпший варіант зустрічі нового року за цих умов, хоч і без чарок, без хліба, але зате в своїй бойовій і рідній партизанській сім'ї. Може, вірші почитаємо? запропонував кудрявий, який знав тих віршів сотню. А може, погадаємо? несміливо промовив Борис фокусник. Борисе, покажи свої фокуси. Це ми можемо. Трофейних газет у нас досить. Кожен, хто хоче дізнатись про свою долю, нехай і зжужмить газету покладе ось на цей шмат картону, що буде у нас затаріль, а юханець прожектором свічкою освітить об'єкт із тилу. З фронту екран. Галко, у тебе знайдеться аркуш чистого паперу. Та тут вся заковика в тому, щоб екран був чистий, глибокодумно пояснив фокусник своїй аудиторії. Для такої акції. Е, знайдеться, відповів Галка. Тільки без розтрати, раптом вигукнув Август. Папір теж наша зброя. Палитимемо газети наших ворогів. Але ж тоді залишиться мало на інші витрати, втрутився короб. Та вистачить, вийдемо з лісу, пронесемо ще газет, заспокоїв коропа майор Цибуля. Я буду першим. Галко, екран зараз. У Галки не було під рукою ні шпильок, ні голок, ні цвяшків, щоб приколоти папір до ломаки, щоб під стінкою тримала стелю й дах. Довелося балабки йти по цвяшки пізно. Та й сам балабка сидів тут, забившись в куток, і з дитячим подивом в очах стежив за всім, що тут творилося. Грицю, ти часом не прихопив з собою плюшкінського мішка? спитав Галка. Ні, відповів Балабка. Галці нічого не зосталось, як обчухрати дві гілочки від хвої і проштрикнути ними папір. Є екран. Почали, кивнув головою фокусник. Поплувавши тричі через ліве плече, про всяк випадок бо такої умови Борис не ставив. Цибуля поклав на картон зіжмаканий папір. Юхан підпалив безформну кубку паперу і переніс світло так, щоб тінь від картону і аркуша впала на екран. Ти юхане правильно підсвічуй, попрохав цибуля асистента, гадаючи, що і в цій акції, як і в бойовій операції, треба передбачати все, що тільки можна уникаючи випадковостей. Папір на картоні вже горів, згортаючись.